Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığı haramlardır. Bunların dışında olan kadınlar ise zinadan kaçınan kimseler ve iffetli erkekler olarak mallarınızla mehirlerini vererek isteyesiniz diye size helal kılındı. Öyle ise onlardan hangisiyle evlenerek faydalandıysanız artık mehirlerini bir fariza olarak kendilerine verin. O farizadan mehri tayin ettikten sonra daha az veya daha çok vermek üzere aranızda anlaştığınız miktarda size bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alim, her şeyi bilendir. Hakim her işi hikmetli olan. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم İçinizden bir kimse hür olan mümin kadınları nikahlamaya güç yetiremiyorsa sahip olduğunuz genç mümin cariyelerinizden biriyle onu nikahlayın. Allah imanınızı en iyi bilendir. hep birbirinizdensiniz. Öyleyse zinadan kaçınan ve gizli dostla edinmeyen iffetli kadınlar olmaları halinde onları sahiplerinin izniyle nikahlayın ve mehirlerini kendilerine güzellikle verin. Fakat evlendikten sonra buna rağmen zina ederlerse artık onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı kadar bir ceza vardır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha girmek korkusu olanlar içindir. Fakat sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizden evvelki salih kimselerin yollarına sizi hidayet etmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyil ile bütün bütün haktan sapmanızı ister. Allah ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Ey iman edenler! Karşılıklı anlaşarak yaptığınız bir ticaret olması müstesna, mallarınızı aranızda haksız sebeplerle haram yollarla yemeyin ve nefislerinizi, kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve haksızlıkla bu yasaklandığı şeyleri yaparsa, bunun üzerine ileride onu bir ateşe atacağız. Bu ise Allah'a göre çok kolaydır. Eğer kendisinden yasaklanmakta olduğunuz günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi çok hoş bir yere, cennete koyarız. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما الله bazınızı bazınızdan üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından bir nasip vardır. Kadınlara da çalışmalarından bir nasip vardır. Allah'tan lütfunu isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا Ana babanın ve akrabaların bıraktıkları mallarından her biri için varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, onların lehine yemin ettiğiniz kimselere de nasiplerini verin. Şüphe yok ki Allah her şeye hakkıyla şahittir. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Erkekler kadınlar üzerine hakimdir. Onların reisidirler. Bu Allah'ın onlardan bazılarını erkekleri bazısından kadınlardan üstün kılması ve erkeklerin kendi mallarından sarf etmeleri sebebiyledir. Saliha kadınlar ise itaatkar olanlardır. Allah'ın kendilerini korumasına mukabil, gaybı kocasının yokluğunda koruması gerekenleri muhafaza eden kadınlardır.'' Fakat itaatsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce nasihat edin. Sonra bu fayda etmezse onları yataklarda yalnız bırakın. Sonra yine dinlemezlerse fazla incitmeden dövün. Fakat size itaat ederlerse artık onları incitmek için aleyhlerine bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah Ali pek yüce olandır.'' kebir, çok büyük olandır. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَب۪يرًا Eğer İkisinin karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız o halde onun erkeğin ailesinden bir hakem, bunun kadının ailesinden de bir hakem gönderin. Eğer bu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse Allah karı ile kocayı aralarında anlaşmaya muvaffık kılar. Muhakkak ki Allah alim, tarafların hallerini bilendir. Habir yaptıklarından haberdar olandır.